Alhamdulillah, salatu wasalamu, rasulullah. Radili smo prošli put dužnosti svakog muslimana. Je li tako? Pa smo prvu dužnost spomenuli da nas je Allah stvorio, obskrbio i nije nas prepustio samim sebi, nego nam je poslao poslanika, pa komu se pokori ući će u džennet, a ko odbije poslanika ući će u džennet. Je li tako bilo? Pa smo onda drugu spomenuli, a to je da Allah Đelešanu nije zadovoljan sa širkom tako? I počeli smo objašnjavati šta je to širk. I rekli smo da je širk e, pripisivati Allahovo pravo, isključivo Allahovo pravo nekom drugom. Je li tako ili nije? I onda smo počeli nabrajati Allahova prava. Znači ono što je isključivo Allahovo pravo, pa smo govorili o Allahovom gospodarstvu, kroz njegovo stvaranje, njegovo posjedovanje i njegovo upravljanje svim. Zatim smo govorili, o, prije toga smo naravno govorili o jedinstvu Allahovog bića, a onda smo počeli govoriti o ibadni. I kako ljudi, kada je u pitanju ibad, činili su širk na dva načina. Prvi način je da su ibadet, ibadet, E, činili nekom drugom bilo šta od ibadita, a drugi način je da su uzimali posrednike u ibadetu. I oba ta načina rekli smo da nisu ispravna i zadnje što smo spomenuli bila su šta turbeta, je jel tako? I niko neće imati opravdanje ko ne nauči ta pitanja jer je dužnost to naučiti, a danas se kod nas to može naučiti i može se do tog znanja doći. Dobro, danas ćemo govoriti o tom četvrtom, četvrtom skupini Allahovih prava koji isključivo njemu pripadaju. To su Allahova imena i osobine. Kažu učenjaci da je ova tema predmet razilaženja među muslimanima od, od drugog stoljeća islama gotovo sve sekte razilaze se po ovom pitanju. Nema sekte koja zagovara, recimo, ne znam, <clears throat> da se ibade da čini nekom drugom, a ne Allah. Neki koji rade, recimo, ta turbeta, oni to zagovaraju zato što misle da je tako, ali ne zato što je to dali, recimo, nekog ibadeta, činjenje ibadeta nekom drugom, nego zato što misle da je to tako. Međutim, ovdje je nastao sukob mišljenja i tu su nastale najveće sekte koje postoje u islamu. A posebno Allahove osobine govora. Tako da je cijela nauka koja govori o ovome dobila naziv ilmul kelamu Kelam znači govora, misli se na Allahov govor. I prva, prvo veće iskušenje muslimana bilo je, čuli ste Beravan za imam Ahmeda, za imam Vrema Buhari, da li je Kur'an stvoren ili nije? Gdje leži to pitanje? U čemu leži to pitanje? Leži ovde. Da li Allah govori ili ne? Naravno muslimani, erno sunne cijeli, kažu nema nikakve sumnje da Allah Đelešanuhu govori. Ima osobinu govora kako doliko je njegovom božanskom biću. Njegov govor nije kao naš govor. Tako? Kao što Allahov vid nije kao naš vid. I zbog toga Allah Đelešanu kaže وَكَلَّ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah je s Musaom razgovarao. Zar nije naš poslanik sallallahu alaihi sallam na Isra i Mirađu imao direktor razgovor sa Allahom Neki kažu da ga je vidio, neki kažu da nije, ali to nema veze. Ali zar nije teko razgovor? Iz te osobine izlazi da je Kur'an Allahov govor. I zato Kur'an nije kao kao drugi govor. Kur'an ima određene propise koji je posebno vezan za njega. Mi recimo smijemo bilo koju knjigu hadisa uzeti bez abdesta. Tako li nije? Smijemo je čitati bez abdesta. Smijemo čitati kad smo džunupi. Nema ni jednog zabrane hadisa koji zabranjuje čitati recimo hadis kad je čovjek ili kad je žena u hajzu. Ali može li tako skoro? U redu prepomisliti ovako na jednom mjestu ili drugom mjestu. Ili recimo prevod, prevod može uzeti musaf s namjerom učenja i badeta, to ne može bez abdesta. Zašto to? Zato što je Kur'an poseban govor. Zašto mi, recimo, ljude koji su oboljeli od džina, od sihira, od uroka i tako, ne liječimo hadisom? Uzmemo Buhariju, čitamo i ne liječimo. Jel ste svi vidjeli da to neko radi? Ali šta ljudi rade? Čitaju Kur'an. Uče Kur'an, I taj govor, ti ajeti djeluju tako snažno na te ljude, odnosno na džine, da jedno jednostavno uđere se što se dogodi. Padnu u nesvijest, padnu u trans, progovori džin, ovo, ono, ne mogu izdržati. Što znači da je to zaista govor koji ima svoju posebnost, Allahov govor, i da je to njegov govor, Allah Đalešanu ga izgovorio. Oko toga da li je Kur'an Allahov govor komentatori Tahavijeve poslance, naravno imam Tahavi kaže tamo da je Abu Hanife i njegovi učenici e, vjeruju da je Kur'an Allahov govor. Tako stoji u Tahavijevoj poslanci. A Tahavija poslanca inače knjiga to je tri, četiri lista ovako, a četiri formata u kome jedan imam veliki imam Hanefijskog mezeva koji je živio u vreme Buharije sabrao vjerovanje Ebu Hanife i njegovih učenika, jer on bio njegov sledbenik u Mezebu. I sad ta knjiga Tavija poslanica je najvjerodostojniji dokument o tome u šta je Ebu Hanife vjerovao. I između ostalog stoji tamo da je vjerovanje Ebu Hanife bilo njegovih učenika, da je Kur'an Allahov govor i da ga on izgovorio. Međutim, jedan komentator koji je živio u devetom hiđarskom vijeku, koji je također bio hanefijskog mezeba, on navodi u komentar malo poduži, odma dva toma, pa navodi mišljenje i kaže da ima osam mišljenja u vezi s tim da li je Kur'an Allahov govor ili nije, ili je stvoren i tako dalje. Pa neke, uglavnom sve se svodi na dva glavna. Jeste ili nije? Pa onda ovi koji kažu da nije, onda oni imaju nekakva svoja tumačenja, da su to nekakve u ezelu neke stvari, pa ovo, pa ono svakako neka tumače. U svakom slučaju, Kur'an je prepun, maltene ne ima ajta koji ne završava sa nekim Allahovim imenom. Je li tako nije? Svaki ajt govori o nekoj Allahovoj osobini. I zato je pravo uživanje, učiti Kur'an razumijevajući zamjenice u, u Kur'anu i izrečene ajete u kakvom su obliku i kontekstu, kontekstu rečeni. I zaista se čovjek nekad ne može otiti. Evo recimo ja se ne mogu otiti ovaj, nikako dojmu učeći Kur'an da je sunce to koje se kreće oko zemlje, a ne zemlje oko sunca. što je suprotno zvančnoj teoriji danas. Je li tako nije? Zvančna teorija danas je da je sunce centar, oko nje idu planete i okreću se planete oko svoje osi. Je li tako nije? Kada vidim zamjenice i glagole, svaki glagol ima svoj vršioca radnje, je li tako nije? Nijedan glagol u Koranu koji se odnosi na sunce, ne govori o zemlji, nego svaki se vraća na sunce. Sunce je izašlo, sunce je zašlo, sunce se pomjerilo. I svaki ukazuje da je sunce predikat i da je ono to koje se kreće. Hadise isto tako. Iako to pitanje, recimo, nije to neko važno pitanje. Čovjek vjerovo, kad bi vjerovo da sunca ne postoji nikako, ako ga vidi očima, nije problem, može ući u dženet Ali govorimo onako o nekim stvarima koje čovjek može dokučiti kroz Kur'an upravo Allahovim osobinama. Jedna od Allahovih osobina je da sve, sve što se dogodi, Allah Đelešanu mu je uzrok. Svaka promjena Allah Đelešanu je dao da to sve ide postepeno, ali on to daje i on čini da se to dogodi. A što neće da se dogodi, spriječi. I kad čovjek živi s tim i dokuči te osobine, toga veže za Allah Đelešanu. I svoje nade, i svoje oslanjanje, i svoje strahove, i sve to veže za koga? Za Allah Đelešanu koji je tu ovaj, glavni činilac u kosmosu, šta se dešava i oko čovjeka, i u čovjeku, i tako dalje. Što se tiče uh, osobina i ostali, mi te osobine spominjemo i za druge, ali ih shvatamo u domenu kako dolikuje tom nekom kažemo za čovjeka da je blag, ali onako kako je čovjek. Kažemo za je Allah Đelešanu da je blag, ali kako je njegova veličina. Isto kao što kažemo za čovjeka da ima život, je li tako ili nije? I jedno od Allahovih imena i osobina je da ima život. Ali Allahov život je savršen, kako dolikuje njemu, a čovjekov život je manjkav kako je čovjeku kao stvorenje. Tako da podudaranje ti neki naziva za nešto, za dva, za dva različita pojma ne smeta. Nije problem. I zato je u Lema principu izabrala tri Allahova imena koja se ne smiju davati drugom. A ovo ostalo sve nije problem. To je Allah, Ar-Rahman i Ar-Rab. Da, recimo Rahim. Čovjek se zove Rahim. Nije problem. Zato kažu učenjaci što su ta tri imena iz ta tri imena ovaj, proizilaze sva ostala imena. To su glavna tri Allahova imena. A lijepo je, naravno, da ima i svoje, ovaj, Abrahman, Abrahim i ostalo, to je lijepo, ali kažem, nije haram ako se neko zove Rahim, recimo. S tim što učenjaci, naravno, to je za arapsko područje važi, da ponekad ovaj, pazi da li ima ono L. Ako ima L, onda ne dozvoljavaju. Ako je bez L, ako uopšteno, onda ne smijete recimo es samet ne bi mogla osamet može i naravno tema Allahovi imena i osobina to je sad tema jako, jako raširena jako proširena ima puno pravila koje su vezane za to ima puno pravila za imena pa pravila za osobine i tu je tu postoji velika doza sukoba danas ovde kod nas i u Bosni i Hercegovini isto tako kad su u pitanju različita učenja u vezi sa Allahovim imenima i osobima postoji različite škole. Recimo ovi što dođu iz Kajra, sa Ezera, oni imaju jedno posebno gledanje svoju školu, svoju filozofiju na po tom pitanju. Ovi koji dođu iz Saudijske Arabije, oni imaju svoju filozofiju. Koji dođu iz Sirije, oni imaju treću filozofiju. A ovi iz Irana pogotovo oni imaju svoju filozofiju koja je skroz odudara od svih tih. Tako da ta tema je onako interesantna za proučavati ali za nas običan svijet što bih rekao nije to nešto interesantno bolno to je više pitanje pitanje pristupa toj tematici kad Allah šanu kaže da je el haj el hajum šta to znači kako to me priči recimo ima nekih jedan dio tih škola kažu prilazimo tome kao, kao, kao da su to dva naziva koji nemaju svoju suštinu kao što je ovo recimo naziv olovka Šta je olovka? Olovka je oznaka za, za predmet koji ostavlja trag kad se njime piše i tako. Tako oni kažu. Dok recimo druga škola kaže ne. Arhaj al kajum imaju svoje značenja. E onda sad kad pristupaju značenju, sad opet se granaju neki tumači ovako, neki nako imaju svoje neke, neka pravila po tom pitanju i tako dalje. Ali najzdraviji pristup je u tome svemu pristup da se ta imena prihvate onako kako su došle. Kada Lašanu kaže da je El Haj, onaj koji živi svojim vječnim životom, tako to je prihvatano. Allah ima svoj život koji dolikuje njegovoj veličini i božanskom biću, koji nije kao naš. I bez ulaska u nekakve sad detalje i ovo i ono. Zatim ima jedan jako ružan pristup, to sam primijetio posebno kod, kod onih koji su uh, imaju tu nekakvu iransku školu, viđenje toga, a neki čak i drugi, oni puno idu u negativne osobine, u negacijske. Pa govore o Allahu Đelešanu, neka to ružno čut, recimo oni kažu, Allah nije neznalca. Allah nije nemoćan. A ono to kažu, kad se posmatra Kur'an i Sunnet, vidimo da je obrnuto došlo, da su potvrdne osobine. Jer kad ti kažem, recimo, cilj najanja tih Allahovih imena je da se Allah pohvali. A ja te sad tebi kažem, ti nisi glup. Jesam te pohvalio ili nisam? Ali kad ti kažem, recimo, ti si genije. To je već pohvala, ali tako nije. Pa ako ćeš ti govoriti, Allah, Allah nije neznalica, Allah moće reci, Allah je svemoćan. Allah sve zna. Je to malo jači dojam ostane na čovjeka? Allah su... I to je tako kuranski metod. Da nije nabrajao odrične te osobine, nego naprotiv potvrdne osobine, afirmacijone, a onda na nekim mjestima gdje se ukaže potreba da se nešto negira, onda se spomene samo onako. Evo recimo, uzet ću primjer Ajatul Kursi. Vi znate sigurno da je Ajatul Kursi najuzvišeniji ajet u Kur'anu. A zašto? Znate li zašto? Pa zato što je to ajet koji govori o Allahovim osobinama. Ja sad ste vidi primjer jedan koji sadrži i ovaj afirmaciju i ponegaciju, da tako kažem, s tako izrazim. Čuli ste da imaju hadisi koji kažu da ima Allahovo najveće ime, pa koga nije doziva, on će se odazvati. Jeste čuli za to? Ima dosta uleme koji kažu da je Allahovo najveće ime Allah. Otvorite Kur'an, kada budete čitali bilo koji su. Svaka, svi ajeti koji spominju Allahova imena sadrži, počinju sa Allahovim imenom Allah i onda pojašnjavaju. E sad gledaj, recimo kaže ovdje ajetul kursi, Allahu, znači Allah. Pa sad objašnjava ko je Allah. La ilaha illa huva. Nema Boga osim njega ovo njega vraća se na Allah. Nema drugog Boga osim njega. Tu završava jedan opis. El Hay. El Hayul Qayyum. Ova dva imena obično dolaze zajedno. El Hayu znači, ponovo pojašnjava Allah, znači Allah je onaj koji živi svojim životom. Kaže ulema, to je život kome nije prethodilo nepoustojanje i kome ne predstoji nestajanje. Recimo, život ljudi prirodno ih nije bilo. To tako nije. Zatim će nestati. Allahov život je savršeni život i nije mu, nije znači bilo nikada od uvijeke i neće nikada nestati. Ali pazi, opet se sve objašnjava ko je Allah. To je El Qayyum. El Qayyum ima dva znači. Qayyum je onaj koji obstoji sam po sebi pravilno stvorenje. Znači, njemu apsolutno, znači, niko nije potreban. Sam po sebi obstoji. A drugo značenje je da on uzdržava sve, sve druge. Znači, drugi niko ne može bez njega. E, pasne sad. Sad dolazi kao proširjenje ovog imena ovde, ova dva, elhaj, živi i onaj koji obstoji po sebi koji druge izdržava, Lata huduhu sinetun varanom, negacija. E sad je ovdje negacija, Allah nam pojašnjava šta to znači da on sve druge uzdržava. Njega ne obuzima ni dremež, ni san. Sad pojavlja ovdje savršenstvo, ovom, ovom negacijom pojašnjava savršenstva svoga života i svoga bdijenja nad svim stvorenjima. Ne obuzima ga ni dremež, I zato Ibrahim a.s. kad je koristio dokaze za svoj narod koji su obožavali kipove, šta im je rekao? U suri Anam, vidjeli ste to? Pa kad je izašla zvijezda, kaže ovo je moj gospodar. Kad je zašla, kaže ja ne volim one koji zalaze. Pa mjesec, pa sunce, kad je sve zašlo, hoće Ibrahim da im kaže da Bog ne može biti onaj ko nije stalno prisutan u svakom trenutku da bdije nad svim, nad najmanjom česticom u kosmosu jedini koji ima te osobine uzvišeni Allah Đelešan koji živi savršenim životom i koji savršeno bdije nad svim bez ikakvog dremeža i bez ikakvog stanegacije da bilo šta promakne u kosmosu bez njegovog znanja zatim pojašnjava ponovo vraća se na Allah lehu ma fi samavati wal ard lehu znači Allahu pripada sve Ovo ma znači ama baš sve i živo i neživo. Na nebesima i na zemlji. Što znači ovo pripada? Kažu učenjaci, to znači da njemu pripada početak svega, kraj svega, izbivanja svega. Znači u ovo ma ovdje ulazimo i mi. Što znači da nas Allah Đelešanu posjeduje u potpunosti, I on upravlja s nema i na kraju krajeva dao nam je život kad je htio, oduzet će nam ga kad bude htio. A i kroz sam život na faku nam daje koliko on hoće i kada hoće. Zatim on ponovo opisuje, vraća se ponovo na Allah, pa opisuje svoj kursi. Vesija kursiju usamavat mor ard. Njegov kursi je veći i od nebesa i od zemlje. Ulema ima jako puno mišljenje o tome šta je kursi, najispravnije mišljenje ono koje je preneseno od Ibnu Abbasa radi da je kursi e, stvorenje e, na kome su Allahova stopa na subhanahu wa ta'ala. Jedna od Allahovih osobina, kako je došlo u ajetima i hadisima, da Allah ima stopala kako je njemu dolikuju, koje su sa njegovom, njegovim bićem i sa njegovom veličinom. I Allah rešao ima arš, a arš je prijesto, znači prijestolje, a ništa to Allah rešao nije potrebno, nego on to stvorio da bi stvorenjima pokazao svoju veličinu. La, ona je uduhu hifluhuma. I sad ponovo dalje pojašnjava da Allahu je uduhu. Nikada se ne umori očuvanje nebesa i zemlje. Jevreji su rekli da Allah stvarno svijet šest dana, ali tako ne? I da je sedmi dan šta? Znači, Allah šta ovdje to ne? Tačno je, Kur'an je potvrdio da je šest dana stvarao svijet. Ali ne da je sedmi dan odmora. Nego zato što je tako mudrost njegova htjela i nalagala. Znači, ne prestaje nikad. I zato ljudi koji pretjerivaju kad im pitanju, recimo, očuvanje okoliša, ili recimo, misle da će doći do kraja svijeta tako što će ga čovjek uništiti. Allah čuva ovaj svijet do određenog roka koji on bude htio i koji on bude odredio, a ne mogu ga ljudi uništiti. I na kraju završava sa dva vahu al-aliju al-aliju. Al-aliju, onaj koji je viso, visoko iznad svih stvorenja, uzvišeni bićem i osobinama, al-azim, veličanstveni, iznad koga nema nikog veličanstva. Ibn Ulkajim kada govori o tome kako čovjek da pojača svoj iman, kako čovjek da veže se za Allaha Đalešanuhu i da njegova veza sa Allahom Đalešanuhu bude što jača, što uspješnija. Kaže na njemu je da razmišlja o ovom poglavlju. Hoće da kaže o Allahovim imenima i osobinama. To čovjeku najčvršije produbi vezu i ljubav prema Allahu Đelešanuhu i oslanjanje na Allaha Đelešanuhu i tako dalje. Molimo Allah Đelešanuhu da nas pomogne i da nas učini svojim dobrim robovima i da nam pokaže istinu istinom i pomogne nas da je slijedimo, a neistinu neistinom i pomogne nas da je, da je se klonimo.